Tibor Sekel, la plei dangera besto de la praarbaro. Subite ni ec audis de malproxime murmuron, quasau pluvo ec falus sur la foliaron. Cume uaua exidis cae auscultis. Mi rimarcis maltranquilon sur lia visaggio. Ni ambau samtempe ec rigardis teren, Ium granda serpento preter rampis nin je duon metra distanso en granda hasto. Ancau aliai bestoi, panice rapidis, cijui en la sama directo, ec ne rimarcante nian ce eston. Intertempe la stranga murmuro faridis pli forta. Cio ocasis cum eaua? Mi demandis. Venas la soldat formicoi anca unni devas forcuri. Mea unua penso estis rapide sur grimpi arbon por savinin, same ciel cela alveno de la aprui. Sed apena u mi comencis grimpi, la knabo donis al mi man signon, che mi descendu. Li clopodis depreni la porcon de la fairo, sed li ne successis, char ci estis pesa, Kai varmega gi enfalis en la fairon. Mi volis helpi al li, sed iam estis tro mal frue. Niam exentis sur niei cruroi rampanta in formicoin. Per siai dolorigai picoi ili igis nin exalti. Tiam la knabo ec criis, kem sequu. Li curegis inter la arbustoi tiel rapide, che apenau mi successis sequilin. Niam trovigis je nur kelkaj metroj de la riverbordo sur la loco kie ni lasis nian pirugon. Antau ol en iri la boaton, mia amico forpushis gin de la bordo kai ligis gin al sub aqua trunco. Sidante en la pirogo, de kelk metra distanzo, ni povis vidi kiel la truncoi, brancioi kai folioi Same kiel la herbeio kai la tero per milionoi kai milionoi da formicoi. Cio farigis nigra, quas au nevidebla penico sternus nigran farbon sur la tutan peisagion. La spectaclo estis accompanata de murmuro quiu nun crescis al surdiga tamburado. Subite mi rimarcis che ancau la river borgio antauni covrigis per maldica sed dense nigra covrilo. Tiui soldat formicoi montris, che ili ec la fairo nene timas. Ili gin atacas, kiel ardan mal amicon. Compreneble, la unuai dudec au quindec mil formicoi forbrulas, sed trans la cindron de iliai cadavroi passas multae milionoi da cunuloi. Shainas, che ili marchas en definita directo, transirante ciuin obstacloin, cae neniigante antausi ussi ciun vivan estajon. Ciam plicae pleda ili amasigis cela river bordo, je kelgdec metroi denni. Shainis al mi, che ili preparas atacon contra unin. Mi ecrigardis la knabon, cae ilia tranquila sinteno ancau min tranquiligis. Cae nun ocasis io, cion mine povis credi, malgrau che gi ocasis antau miei consternitai oculoi. Multai milionoi da formicoi cun igis sur malgranda spazzo, cae cun premis sin en grandan bulon. Comence gi havis grandezon de pied pilco, sed la insectoi de la arboi, cae la tero iom post iom alvenis por pli grandigi per siai corpoi la pilcon gis la altezzo de mez statura viro. Tiam, ciam ecne unu formico estis pluvidebla sur la arboi, la pilcego quasau movita per magia forto ec ruligis en la acon. La nigra bulo ruligis directe alla la mezo de la rivero, dum sam la aquo fluo gin portis river mal supren. Ciam ci atingis la mezon, la pilcego daurigis la antau en iron, gis ci atingis la contrauan river bordon ne mute rigardis la exterordinaran voyagion de la vivanta pilcego. Pro emozio, ni ec ne vorton intersiangis, ni el iris sur la teron. Nur nun mi rimarcis, che niei cruroi estas covritai de vesicoi pro la formicae picoi. Al irinte al nia fairuio, nur amasson da cindro ni trovis, Surgi cušis la skeleto denia apro, tute blanca purigita de la etai sovačbestoji.